Ако се секјавате пред месец дена, имавме една тема од ова место под наслов Кому му веруваме? Ако случайно не се секјавате, можете да се подсетите многу лесно со денешната технологија. Значи да поедете да се вратите три саботи назад и да ја побарате таа тема во архивата да, на видео проповедите и аудио може значи, да се чуе во двете форми и многу е подобро да се чуе. Тогаш целото внимание на човекот е во кажаното. Отколку да се види И јас малко ќе зборувам и на таа тема вечерва. Па, насловот на денешта проповед е во што веруваме, нешто слично, тогаш беше кому му веруваме. И уште тогаш ми дојде на мисла да кажам дека оваа година, поточно овој месец, се навршија 20 години од еден настан. И јас мислам, мејата сабота тоа го најавив исто така, дека ова вечер ќе кажам која е таа годишнина. И за каков настан станува збор. И тука господинот Диме исто така е вклучен. Зошто? Зато што од него првпат добив една книга што на нејзе, целата беше црна, тврд повес, издание на МПЦ од 1976 година, на нејзе пишуваше нешто што е наслов на една убава проповед во нашата архива. Новиот завет. Многу убав наслов. И ден денес убаво звучи тој наслов, новиот завет. И јас не знам до тоа што е тоа, ни стар ни нов завет. Знаев една Библија што сега се наоѓа горе во станот, во собственост на баба ми беше таа Библија, Даничич Караджич, многу стар повест, многу стара, многу стара книга, самото издание стара, не во обичајните српски библии, туку уште постаро издание. И таму пишуваше Нов и Стар Завет. И кога првпат ја читав таа книга, а верувате ја читав последна од вкупно трите книги што ги добив од Диме. Првата, значи, книга беше една книга на Благоје Самарджија, под наслов измеѓу живота и смрти. Па имаше тука на основната страница како двајца играат шах. <laughs> Јас бев шахист а време и интересно беше тоа. Како позади едне шахист и гјаволот, позади другиот стои Христос. Втората книга беше Патот кон Христа од Вајт. И тие ги добив сосем новиот завет, како три книги, заедно во сабота на 4. мај 1991 година. И по па тоа не се забора. <laughs> И, значи, за тие месец дена отприлика ги читав и книгата на Брадоја Самарчија и Патот кон Христа. И двете книги особено ми се допаднаа, Значи, многу го допреа моето срце, како и предходно кога читав една година пред тоа отприлика, или половина година пред тоа, поточно, ја читав а, првата брошура, да, што ја делеше Диме во Шееска, некаде во август 90 година ја делеше, а јас дори во ноември си ја прочитав дома. Вечниот Божи закон, значи она мала брошура од Антон Лоренцин. Сега, што е интересно? Во сето тоа, барем со мене беше така, со вас не знам, што читајки било каква литература, јас читав, тогаш имав подосна, подосна, значи, читав и други книги, ја прочитав целата невидлива борба, една православна книга од Никодим Светогорец, еден руски монах од 17-тиот век, од Света Гора, од Грција. Значи, подосно ја читав и други книги. Меѓутоа, Првите книги што ги прочитав, значи, беа книги напишани од некој автор. Дали Антон Лоренцин, дали Елена Вајд, Благоја Самарджија, и така натаму, кој год да е, кој што многу ми се допадна, кој што многу го допрае моето срце, меѓутоа не поверував, читајќи ги тие книги. Знаете ли кога се роди вера во моето срце? да го читав Новиот Завет. Значи, не, најмногу ме радува фактот што директно од Светото Писмо, читајќи го директно Светото Писмо, поверувам. Зошто е тоа така? Се разбира, може да поверувате и читајќи некоја друга книга. Мегутоа, таа книга морала да се повикува повторно на писмото, да цитира библиски зборови, па тоа, ако поверувате на книгата, ќе ве одведе до книгата над книгите. Значи, прашање на време кога ќе ги побарате сами тие стихови, тие зборови во Светото Писмо. Не се сеќавам точно на датумот. Значи, меѓутоа, од овие три книги што ги набрав, новиот завет го читав последен. И тоа на многу глупава причина што јас прво не сум видел книга каде што текстот, среде текстот, има бројки. Значи стиховите се означени со бројки. Прв пат гледам ваква книга. Зашто ваква книга? Каква врска има цел овие бројки? Зашто не е цел текст, како кога читаш било каква книга? Значи. И тоа на почеток ми беше малку шугало. Не сакав, е, шта, Ми беа поинтересни и други, значи да ги прочитам, кои што има и слики и така натаму. Мегутоа, дори кога го читав Новиот Завет со се бројките, што не ми беа многу пријатни за око, дори тогаш увидов со, со кого имам работа. <laughs> Дори читајки од Библијата, од Светото Писмо. И не е чудно, кога самиот апостол Павле прашува во Римјаните 10 глава, а како ќе поверуваат, ако не чуле, што да чујат? Словото Божие. Еве, пред да продолжам да ги прочитам тие зборови, да отвориме во Римјаните 10 глава, Значи, не секјам точно датум, меѓутоа знам дека Новиот Завет го читам во јуни 1991 година и тогаш прв пат поверував во Евангелието, директно, читајќи го Новиот Завет, поточно, читајќи го Евангелието по Матеј, бидеќи прво, поточно, кога стигнав, погодете, по која глава? 24. Значи, до 24 глава и, и Матеј, значи и Новиот Завет, го читав како и предходниве книги, како нешто многу убаво, многу интересно, многу занимливо. Нешто што би сакал да е вистина. <laughs> Не бе фубиден дека на вистина било и е така. Кога да почев да читам 24 глава од Матеј, кога го препознав времето во кое што тогаш живе, за подсетување во јуни 1991 година изби Српско-Хрватската војна. И баш тогаш во тоа време замесли да ги читате Христовите зборови, ке се дигне народ на народ и царство на царство. Ке има војни и гласови за војни, па да не збориме за земјотреси, па неморалот, па сето тоа, што е збор опис на 20-тиот век, како што јас го познавам. Во една книга стара најмалку 2000 години. Тоа беше наистина пријатно искуство. И особено ми е драго што во тоа искуство исто така се виде дека постои огромна разлика помеѓу чувства и вера. Јас и пред тоа чувствував, Го сакав тоа што го читав, во споменатите книги и брошури, но не верував. Дури од Новиот Завет поверував. Апостол Павле вели во 17 стих Затоа верата доаѓа од слушањето на пораката. А тоа слушање И таа порака од каде доаѓа? Од Божјото Слово. Верата доаѓа од Божјото Слово. Ова е најголемата вистина, што сакам да ја запаметиме ова вечер и секојаш понатаму. Верата доаѓа од каде? Од Божјото Слово. Ако нешто прифатите, а не произлезено од Божјето Слово. Например, може да тоа е некоја друга книга, или нешто што сте слушнале од вашите предци, или е некоје човечко предание, може би црковно предание, но ако не е произлезено од Божјето Слово, добро да се запрашаме дали е тоа вистина, дали е тоа суеверие. Затоа што верата не кажува светиот апостол Павле, доаѓа од слушање на Божијето Слово. Во што веруваме? И вашата црква може да ви издава книги и може тие книги да го допрат вашето срце, да ве воодушеват, да ве израдуваат, но во што треба да верувате? Дали треба да верувате на она што ви го напишале авторите на тие книги, на самите луѓе што ги напишале тие книги, или треба да верувате на Божијето Слово? Одговорот е јасен. Треба да се верува само во Божијето Слово. Да се вратиме сега на Евангелието според Матеј 24 глава. И да прочитаме тука некои секако познати работи, кои што еве и ден денес актуелни. Дали Евангелието по Матеј престана да биде актуелно после 20 години, откако прв пат поверував во него, во 24 глава, односно во Христовиот пророчки говор, кој што исто така е забележан и во Марко 13 глава, дел од него во Лука 17 и во Лука 21 глава. Тоа се се записи за еден ист настан, Христовиот пророчки говор, даден на Маслинската гора, за неговите ученици, откако го напушта последен пат Ерусалим, откако последен пат го напушта храмот. Кога зборувавме за лажниот крај на светот, минатиот месец, цитирахме доста стихови и од оваа глава, јас би сакал да ги, да ги прочитам само овие зборови, кои што не се читаат толку често од Христовиот пророчки говор. Меѓутоа, кои што се доста интересни, загадочни, може би. Во 28 стих Господ вели, зашто каде што е мршата, Таму се собираат и орлите. Орлите не се собираат таму каде што нема мрша, Тако <laughs> таму каде што ја има. Да, се работи за мршојаци. Што е мршата, што се орлите? Што сакал да каже Исус со овие зборови? Значи, Исус пред тоа зборува за знаците на неговото доаѓање. Од самиот почеток, од оние први знаци кои што, за кои што самиот вели тоа се уште не е крајот, току тоа е почеток на маките или еве да прочитаме како самиот вели Неговите ученици го прашуваат, кажи ни која ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доагање и за крајот на светот? Веднаш одговора велики, пазете се да не ве излаже некој. Зошто? Затоа што токму за оваа тема, за крајот на светот, ќе има еден куп лажни пророци и еден куп лажни информации. И ние, како што споменав, скоро беше кога се занимававме со една таква лажна информации. Токму за крајот на светот ќе има најмногу лажни пророци и лажни информации и затоа Христовиот одговор на почеток е кога веќе прашувате за крајот на светот и за моето второ доаѓање, пазете се да не ве излаже некој. Тоа е првото. Ке слушате војни и повици за војни, гледате да не се уплашите зашто сето тоа треба да биде, но тоа се уште не е крајот. Ја, на вистина војните, не беа крајот. И оние што се случија пред 20 години, кои што тогаш беа актуелни за мене и кои што помогнаа да поверувам во Светото Писмо, не беа крајот. Меѓутоа, дали Христојот пророчки говор е ден денес актуелен и после тие 20 години? И сега, во 2011-та? Па во меѓувреме се случија некои други работи, се секавате во овој век, се случи она што го пишуваше само во Христовиот пророчки говор, иеко за тоа конкретно се зборува во Лука 21 глава, но тоа е истиот Христов пророчки говор. Во Матеј не се споменува тој детаљ, Лука пак не споменува некои други детали, што Матеј ги споменува, како и да е, се работи за истиот пророчки говор. Веднаш после мршата и орлите, што ги прочитавме во 28 стих, Исус вели, и веднаш помагите на тие дни, сонцето ќе потемни, и месечината нема да ја дава својата светлина, и звездите ќе паѓаат од небото, и силите небесни ќе се разнишаат. Ова беше интересно, силите небесни ќе се разнишаат. До 1991 година јас не познавав настан, кој што би можел да се смета за исполнување на едно вакво пророќство. Силите небесни ќе се разнишаат. Знаев, од оно што го читав, од е, некои брошури за оваа тема, како, например, еднаш споменатата брошура на Мирко Голубич, Славната идеја на нашата планета, дека Постоја некои настани кои што се сметаат за исполнување на ова за, замрачување на Сонцето и пагање на звездите, односно метеори од небото? Мегутоа, што би можело да представува разнишување на небесните сили, тоа во 1991 година многу-многу не би беше јасно. Но помена само три години 1994 година Кометата Шумейкер леви удри во планетата Јупитер и направи дупка на таа планета, голема колку планетата Земја. Дупката. Исто така, самиот судар беше спореден со неколку стотици нуклеарни експлозии. Дали ова веќе личи на разнишување на небесните сили? почнува да личи. Да сетиме понатаму, Исус во Лука 21 глава го споменува тој детаљ, и тоа таму каде што зборува за последните знаци, последните знаци, Значи, ова разнишување на небесните сили, а на земјата меѓународите страх, Од што страв? Што ќе се плашат луѓето? Та отвориме во Лука 21 глава. Еве го тој дел кај што ги споменува сонцето и звездите. И ќе има знаци на сонцето, и на месечината, и на звездите, и на земјата. тага кај народите. На друго место, во Матеј вели, ке се расплачат сите земни племиња, но тоа откако ќе го видат знакот на силен човечки. Значи, тука се работи за последните знаци пред неговото дагање. Војните беа само почеток, за кое што самиот рече, тоа се уште не е крајот. Но овде се работи за последните знаци. Тага кај народите, од неизвестноста и од бучењето на морето и од брановите. Зашто морските бранови се споменуваат? Кај последните знаци се споменуваат морските бранови. Пред 2004 година можехме да разбереме што би значило ова луѓето да се плашат од морските бранови. Но откако се случи големото цунами, на 26. декември таа година, и откако се случија оваа година, некои слични настани во Јапонија, сега разбираме што значи кога цела една нација се плаши од морските бранови, па покрај неја ке се плашат и еден куп други народи. И да се сетиме, кога ги кажува Исус овие знаци, учењето на морските бранови, катастрофалните земјотреси кои што предизвикуваат цунами и кои што може да избришат стотици илјади одеднаш од списокот на живите, на самиот крај, непосредно пред да го видат знакот на синот човек. Луѓето пак ќе умираат од страф и од исчекување на оно што ќе го снајде светот, зашто и силите небесни ќе бидат разнишени. Не ме те погрешно, ја не мислам дека една комета што удрила во планета пред 17 години, дека тоа е сето оно што е кажано во овие зборови. Ке следи нешто многу по-катастрофално. Денови да на да зборуваат за некаков астероид кој што треба да удри на земјата 2036 година. Интересно. Може би не, од човечка перспектива не изгледа дека е тоа многу скорешен датум. Јас некаде би имал 60 кусор години тоа. Меѓутоа, од, од Христова перспектива, од историска перспектива, тоа е многу скорешен датум. Меѓуто тоа не беше онаа радостна вест што ја најавив. Знаете која радостна вест ја прочита вчера на интернет? Мислам дека беше на А1. Што тие кажуваат? Штом тие <clears throat> почнат да се занимаваат со вакви работи, има нешто. Се работи се разбира за вест која што потекнува од странство. Научниците тврдат дека Арктикот ќе се стопи за 30 години. <laughs> Добро. Меѓутоа, ако тие тврдат, ако неверниците тврдат дека за 30 години сигурно ќе се стопи, тоа е за мене радостна вест. Зашто ја знам дека тоа може да биде многу, многу поскор. Но што тоа значи? Еве да биде за 30 години, без база на научни податоци. Тоа значи дека крајот на светот на вистина доаѓа во наше време. Се разбира, никој од нас не знае колку ќе живее. Не знам нија колку ќе живеам и до која возраст ќе стигнам. Меѓутоа, човечи гледано, значи големи се шансите ова да се случи во нашиот животен век. Јас сега кога бев пето одделение, наставникот по географија ни кажуваше дека ако се стопи таа ледена маса, тогаш во Скопје овдека единственото што ќе биде над морето, ќе биде Скопското кале. Чи значи, Скопје би требало да се стуткат на калето. Се разбира, во тој случај водно би бил исто така повисок, меѓутоа нема да го има Скопје. А зборуваме за Скопје, кој што е сепак на, колко што ја знаев, некаде 800 метри надморска височина за нашиот град. А што правиме со приморските градови? Токму оние градови кои што, како што вели Елена Вајд, се најпрочуени по злото и неморалот и кои што илјадници од нив ќе бидат збришани од морските бранови. Илјадници приморски градови прочуени по зло и неморал ќе бидат збришани од морските бранови. Драги присутни и драги пријатели, ова е за мене радостна вест. Кога неверниците велат дека Арктикот ќе се стопи за 30 години. Значи, тие неверниците на овој свет не му даваат повеќе од 30 години. На вистина живееме во времето кога Христовиот пророчки говор, кога Матеј 24 глава или Лука 21 како сакате, е од ден на ден се поактуелна и поактуелна еден текст запишан некогаш пред 2000 години. Навистина, верата доаѓа од слушање на Словото Божие. Ако Словото Божие не е темел на нашата вера, а денес и неочниците и неверниците ги потврдуваат Христовите пророчки зборови, тогаш сето друго можеме да го наречеме суеверие. Затоа што и да е вистина нешто, ако не сте го втемелиле на Светото Писмо, практично за вас е суеверие. Може да верувате и нешто што е вистина. Но ако вие тоа не сте го слушнале или прочитале, не сте го примиле од Словото Божјо, за вас е суеверие. Зашто само со Словото Божјо вие може да стекнете вера. Само Словото Божјо е предмет на вера. Ништо друго не може да биде предмет на вера. Предмет на вера, што е тоа што веруваме, во што веруваме, може да биде само Божијето Слово. И понатаму вели Исус, и тогаш што го видат знакот на Синот човечки. И ќе се расплачат сите земни племиња. Зошто ќе се расплачат? За повеќето луѓе во овој свет, Христовото второ доаѓање не е радосна вест. Затоа, како што напишав на Фейсбук пред неколку седмици, неверниците можат да организираат журки и забави само за неуспехот на лажните пророци. Затоа што, кога станува збор за вестинскиот крај на светот, оној што ќе ги снајде, што ќе ги затекне ненадејно, самите христијани, а камоли самите безбожници, Е, за него ќе има голем плач. Кај народите. Тага кај народите, вели Исус. Тогаш нема да има забави и журки. Тогаш ќе сватат дека петте минути што тие ги нарекувале живот, исполнет со беззаконија и празни сласти, а тоа било всушност фата моргана, бидејќи тоа не е живот, завршиле. Пете минути што тие ги нарекувале слава, а тоа не е слава, завршиле. И што преостанува тогаш? Тогаш преостанува адот, преостанува она проклетство на душата, оној плач и чкртање со забија. Тоа е она состојба која што е последна за оние што ја отфрлаат Божета милост. Што би сакале вие да изберете? Имаме предимство на почетокот на 21. век уште еднаш да се увериме колку е точна и веродостојна Божијата реч. Колку е актуелно она што Христос го кажал пред 2000 години за овие први години од 21. век. Според тоа, ние однапред знаеме која е победничката страна. Знаете, соседна Бугарија го имаше тој проблем во двете светски војни. Тие секогаш ја бираа погрешна страна. Секогаш бираа сојузништво со Германија и Буде. Мегутоа, кога станува збор за големата борба, Секој поединец на оваа земја однапред ја знае победничката страна. Или однапред може да ја знае. А тоа е Христос. Оне што ја победил смртта, оне што го победил светот. И и чии што пророчки зборови ден денес се исполнуваат пред наши очи, така што и самите неверници ги потврдуваат. Не сме ние тие што поставуваме датуми за крајот на светот. Меѓутоа, и научиците поставуваат датуми до кога може да трае овој свет. До кога ќе трае Арктикот, односно смрзнатата вода, која што е таму смрзната, собрана од времето на потопот. И кога таа ќе се стопи, тешко е на светот. А за мене е радостна вест. Не знам за вас. Но за мене е радостна вест, ако според тврдењето на научниците, овој свет не може да трае подолго од 30 години. Јас пак датуми не поставам и не се занимавам со нив. Но за мене е радостна вест, што на вистина живееме во ова последно време, што на вистина сме последна генерација. И што ќе спаде може би Елена Вајдва право, кога вели 20. век дека е последен, последен цел век бидејќи сега тоа го потврдуваат и неверниците. Се разбира, наша желба и молитва е тоа да се случи поскоро, не за 30. Поскоро, оние што го љубат Христа, ќе сакаат поскоро да им дојде Спасителот, да стави крај на гревот и смртта и да го однесе својот народ во неговото вечно царство. Дали се радуваме на овие зборови? Се разбира, и ако се радуваме, може би не се радуваме онакако што сме се радувале некогаш. Нека Господ ни помогне во оваа нова седмица и во ова втора полугодие од годинава која што ни престои. Да го отстраниме тоа што представува соблазан, трн и пречка, греда. Божиот благослов да се излее врз нашите срца во изобилие, да го ставиме гревот, да го победиме секој искушение, кое што денес се испречува пред нас. И е пречка за Божиот благослов да се излее во нашите срца, во изобилие. Нека му е фала и слава вечно. Амин.